Rekao je uzvišeni O vjernici ne uzimajte za zaštitnike jevreja i kršćane Oni su sami sebi zaštitnici A njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati Allah u istinu neće ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu čini. Alhamdulillahi rabbil alamin, as wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammed ibn Abdillah il-Amin wa ala alihim wa sahbihi wa salam et islimen kithira. Draga moja braća, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Poseban selam našoj braći gostima iz Švedske koji su podopili ovaj prvi stup ovde držega. Tako od vas braći koji ima vremena iza jacije, odnosno iza dersa radi upoznavanja i sjela sa situacijom u Švedskoj i široj južoj okolini. Barakallahu fikum. Večeras inša Allah, onako posmatrajući dakle koliko su kuranski tekstovi zauzeti određenim temama i koliko u određenim temama ima davetske koristi i štete i koliko su u datom trenutku bitne da se o njima govori uz Allahovu pomoć dakle na taj način i biramo ono o čemu ćemo govoriti. Svakako, kada čitate Kur'an, vidjet ćete da nema ni jedne stranice, ni jedne kur'anske stranice na kojoj nije spomenuta Allahova kazna. Je li tako? Zato smo nekoliko puta uzastopan govorili o džahennemu, o vatri, o ahiretskoj kazni koju Allah subhanahu wa ta'ala priprema i kojom prijeti i zastrašuje oni koji u tu vatru i u tu kaznu vjeruju. Međutim, isto tako ne treba u tome pretjerati pa izgubiti nadu u Allahovu milost. Znači, akida ahlu sunata ul džemata je da žive u između straha i nade. Znači, da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala u strahu i nadi. I nadi. Zato pogledat ćete isto tako kako se na svakoj stranici spominje Allahova kazna ili gdje se čitav broj ajeta bavi kaznom, opisom kazne, spominje se prokleto drvo, šeđaratu za kum, njegovi plodovi i tako dalje, odmah iza toga obavezno slijedi iza tih ajeta obavezno slijedi slijede i ajeti koji govore onda o pokornim Allahovim robovima, o njihovoj nagradi, o dženetskim uživanjima, o dženeckim blagodatima, o Allahovoj milosti i Allahovoj dobroti koju je pripremio i blagodatima koje je pripremio za svoje pokorne robe. Ako pogledamo kuranske sure, vidjet ćemo da se rijetko koja od njih ne bavi jednim pitanjem, a to je pitanje ehlul kitaba, onima kojima je data knjiga prije nas, a to su židovi i kršćani. Ovdje pogotovo još se više spomenju, dakle i više se misli na židove, židove, tako ćete vidjeti recimo da najveća sura u Koranu, sura Tulbakara, skoro trećinu sure, skoro trećinu sure, koranske ajete te sure, su usmjereni ka židovima, govori o židovima, o njihovim osobinama, o onome šta su oni radili i tako dalje obzirom da se umet nalazi u vrlo teškoj situaciji da prolazi već duže vrijeme kroz teška iskušenja kroz teška iskušenja i teška stanja i obzirom da se danas pred umetom postavljaju teška pitanja a jedna od najtežih pitanja i najvećih iskušenja umeta je upravo musibet koji je stigo ovaj umet od strane židova od strane židova i najveće iskušenje i najveća i najbolnija rana umeta je upravo Palestina i Kuds Mesčidul Aksa Mesčidul Aksa kad posmatramo kao vjernici sve naše probleme u životu mi polazimo u procjeni tih problema i u definisanju tih problema mi polazimo sa stanovišta Kur'ana i sunneta. Tako isto kad govorimo o problemu Palestine i problemu koji nastaje iz židovskog neprijateljstva i židovskog huliganstva i zuloma i nepravde, onda opet moramo polaziti sa stanovišta Kur'ana i sunneta u definisanju tih, tih problema kad govorimo o židovima i njihovom neprijateljstvu, odnosno našem neprijateljstvu prema njima, ili prijateljstvu, može li biti prijateljstvo? Ne može. Znači, govorimo o neprijateljstvu. Govorimo o neprijateljstvu. Postavlja se pitanje zašto mi ne volimo židove? Da ne kažem, zašto mi mrzimo židove? Zbog čega? Zbog toga što su osvojili dio zemlje, jel? Jel zato? Zato što su dio na, naših imetaka nam oteli muslimanski, jel zato? Ne, nije zbog toga. Nego je problem između nas i židova problem akide. Mi ih mrzimo ili ih ne volimo, kako god hoćete, mi ih ne volimo zbog Allaha subhanahu wa ta'ala. Prije svega zbog Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Kako zbog Allaha subhanahu wa ta'ala? Zato što nam Kur'an, rekli smo da sa stanovišta Kur'ana polazimo u procjeni naših problema. Kad imamo ispred sebe neprijatelja, onda da vidimo šta Kur'an on njem kaže. Kaže nam Kur'an, kaže nam Allah subhanahu wa ta'ala da su židovi bili drski i neodgojeni i nevaspitani u svom odnosu prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I zbog toga su i zaslužili Allahovo prokledstvo. Zbog toga što su zaslužili Allahovo prokledstvo, zbog toga i mi na, na njih Allahovo prokledstvo prizivamo. I zbog toga su nam oni neprijatelji. Zbog toga su nam oni neprijatelji. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ Kažu židovi, Allahova ruka je stisnuta. Kažu židovi da Allah škrtari. Naudu bile. Allahova ruka je stisnuta. I kakav je rezultat tog njihovog govora? Kad su to rekli, Allah subhanahu wa ta'ala kaže Gullet ejdihim. Njihove ruke su stisnute. Draga braćo, ima li većih škrtica od židova? Njihove ruke su stisnute gullet ejdihim veluinu bima kalu i prokleti su zbog onoga što su rekli veluinu bima kalu i prokleti su zbog onoga što govori bel jedahu mebsuta tani junfiku kejfeša nije nego su njegove ruke Allahove ruke pružene i on dijeli i udjeljuje kako kako hoće dakle to je jedan primjer. Drugi primjer, kažu židovi, kaže Allah subhanahu wa ta'ala da su rekli, لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير أعوذ بالله Allah je čuo one koji su rekli Allah je fukara. Allah je faqir. Za Allaha su rekli da je faqir. Inna Allaha faqirun wa nahnu agnija. A mi smo bogati. ma سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق zapisat ćemo ono što govori, bit će zapisano ono što su rekli i ono što su bez ikakvog prava i razloga poslanike Allahove ubijali, vjerovjesnike ubijali i bit će im rečeno u onakulu i reći ćemo im dhuku azab al harik osjetite sad patnju u ognju to je predstava židova Allah subhanahu wa ta'ala ih predstavlja kroz njihove stavove kroz njihovo razmišljanje i kroz njihov govor zatim وقالت اليهود عزير ابن الله rekli su židovi da je Uzeir Allahov sin znači širk isti onaj koji su učinili i Nasara odnosno kršćan Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala na više mjesta uzvraća na ovu njihovu riječ i na riječ kršćana u pripisivanju Allahu subhanahu wa ta'ala sina i druga. Allah subhanahu wa ta'ala kaže lahu mulku samavati wal ardi wa bejnahuma ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا Allah subhanahu wa ta'ala pripada vlast i na nebesima i na zemlji. I nije uzeo volam jettehid voleda. I nije uzeo sebi dijete. Volam jekun lehu šerikun fil mulk. I niko sa njim ne učestvuje u vlasti. On nema šerika. Zato oni koji pripisuju Allahu druga šta? Od šerik. Znači pripisuju mu saučesnika, sudruga. Da još neko sa njim učestvuje u toj vlasti. A Allah subhanahu wa ta'ala volem yek kaže volem yekun lahu sharikun fil mulk. Allah nema nikoga da sa njim učestvuje u vlasti. On sam apsolutno vlada. Wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira. I sve je stvorio i kader mu odredio. I mjeru i mjeru mu odredio. Kader mu propisao. Vidjećemo draga braćo, pravi židovski dalalet i pravo njihovo lice i pravi naš razlog našeg neprijateljstva prema njima kroz njihove riječi osim ovoga što ih Kur'an opisuje kroz njihove riječi u njihovim knjigama u njihovim knjigama koje oni smatraju svetim vi znate za Talmud šta je Talmud? židovska knjiga kakva je to knjiga? Talmud su spisi koje su napisali židovski svećenici. Smatra se nešto kao komentar Tevrata. Kao komentar Tevrata. Međutim, vidjet ćemo kako oni komentarišu Tevrat. U stvari je Talmud, dakle, skup ili zbirka tih spisa njihovih svećenika, svećenika i oni to smatraju zakonom i zakonikom i uglavnom smatraju ih svetim svetim spisima. Šta stoji u tim svetim spisima? U tim njihovim svetim pod navodnim znacima spisima stoji i Allah pripisuju a Allah je visoko iznad onoga što mu oni pripisuju i da je Allah subhanahu wa ta'ala dakle sklon raznim slabostima čak da je nekad zbunjen a'udhu billah čak nisu Allaha subhanahu wa ta'ala uzdigli ni toliko da je zaštićen odnosno da pripisujemo čak u nekim slučajima i laž a'udhu billah dakle to je to je pravo lice židovsko kaže u njihovim tim talmudima između ostalog kaže njihovim tim hahamatima, odnosno njihovim svećenicima i monasima, je, dakle, pripada vlast iznad Allaha subhanahu wa ta'ala. Više vlasti imaju nego sam Allah subhanahu wa ta'ala i Allahu je obaveza da ispuni ono što oni žele. Allahu je obaveza da ispune ono što njihovi monasi žele. Zatim, Dakle, ovo sad što čitam, braćo, ovo je nešto što zdrav razum ne može prihvatiti. Ovo je nešto što objašnjava, što nam objašnjava do koje mjere su ti ljudi zalutali. I ovo je nešto od čega se insanu ježi kosa na glavi od same pomisli da tako nešto pomisli, a kamoli kaže. A kamoli poslije toga napiše a kamo li da poslije toga to proglasi svetinjom i vjerom znači da nam bude jasno sa, sa kim imamo posla kažu na drugom mjestu da Allah subhanahu wa ta'ala svakog dana provodi tri sata igrajući se sa kako se ovdje izrazili kraljem ili vladarem riba neka glupost nisam uspio naći zašto i na što se tačno ovo misli Allah subhanahu wa ta'ala svakako nije zaobišao ove njihove laže i spominje ih u Koranu i, i odgovaranje na njih, kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ Mi nismo ni zemlju ni nebesa stvorili ni ono između iz nebesa i zemlje i radi igre, da bi se igrali. Mi to nismo stvorili radi zabave. Lau aradna an nattahida lahvan lattahadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. A da smo htjeli da se zabavljamo, onda bi to uradili onako kako nama priliči. Da smo htjeli da se zabavljamo, uzeli bi zabavu kod sebe. I onako kako to nama priliči. Bel neksifu bil haqi ala al batili fe jedmaguhu fe iza huve zahik nije nego mi laž gađamo odnosno poništavamo istinom i istina tu laž uguši pa vi vidite kako ta laž nestaje znači istinom laž gušimo velakomul veilu bima tasifun a vama teško vama zbog onoga što mu pripisujete, što Allah subhanahu wa ta'ala pripisujete. Zatim, kažu u svojim talmudima da su židovi Allahu draži od meleka. Židovi su Allahu draži od meleka. Pa onaj ko povrijedi židova ili ga udari ili ga udari kao da je povrijedio Allahov ponos i Allahovu čast. Zatim, naravno Allah subhanahu wa ta'ala na svaku ovu, na svaku ovu mi možemo naći u Kur'anu poricanje toga. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala za njih da to oni govori u Kur'anu. Wa qalat il jehudu wa nasara nahnu ebna'u Allah wa ehibba'u. Kažu židovi i kršćani, mi smo Allahovi sinovi i njegovi miljenici. Šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala? Kul felime yu'adzibukum bidunubikum. Pa što vas onda kažnjava za vaše grijehe? Kul felime yu'adzibukum bi dhunubikum. Što vas onda kažnjava za vaše grije? Bel antum basharum mimman khalaq. Nije nego ste vi ljudi ne, jedan dio ljudi koji je Allah stvorio kao i svi ostali ljudi. Bel antum basharum mimman khalaq. Nije nego ste vi ljudi koji je Allah stvorio. Yaghfiru limen yasha wa yu'adzibu men yasha. Allah prašta kome hoće, kažnjava koga hoće. Wa lahul mulku fi samawati wal, ardi wa ma bainahuma i njemu pripada vlasti na, na zemlji i, i onome što je između njih wa ilayhi al-masir in njemu se svi vraćamo zatim kažu da Allah subhanahu wa ta'ala kad mu se pojavi neka zagonetka na nebesima i ne zna sam da je riješi a'udhu billah i ne zna sam da je riješi zamislite koga pita pita njihove ha ha mate pita njihove svećenike kaže kad se pojavi neka tako zamršena zamršeno pitanje onda on od njih traži mišljenje da mu oni pomognu Allah subhanahu wa ta'ala svakako istina je da innama amruhu en yakula lahu kun fe yakun njegova stvar je da kaže samo budi i on odmah budi i ono odma bude. Zatim kažu da ono što mišljenje, dakle, i teorije koje iznose njihovi svećenici, haha mati, koji su zapisale, koje su zapisali u Talmudu, da se ne mogu ukinuti ni dokinuti čak ni Allahovom naredbom. Ni promijeniti. Niko nema pravo da to promijeni. To što su oni napisali, to je, nepromjenljivo. Čak ni Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, ovdje su, ovdje su židove svezali za sebe, čak i kad je došla Allahova knjiga i Kur'an poslije toga koji je van snage stavio njihov i Tevrat kao Allahovu objavu, ne može staviti van snage njihov Talmud, njihov komentar. Ostaje važići. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kad opisuje židove kaže ittehadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dun illah da su uzeli svoje ahbare i ruhbane znači svoje svećenike su uzeli arbabe min dun illah za gospodare mimo Allaha subhanahu mimo Allaha subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويسدون عن سبيل الله zaista o vjernici zaista mnogi židovski, znači ahbari, svećenici i monasi jedu i metke ljudi bespravno, na batil način i odvraćaju od Allahovog, od Allahovog puta. Ljudi koji za sebe misle da su najodabraniji, koji za sebe misli da su najodabraniji, obavezno ustu svoju ideju moraju misliti za ostale da su bezvrijedni i ništavni, jel tako? Ako su Srbi nebeski narod, tako, šta su onda Turci? Onda ih treba ubijati, jel tako? E tako isto židovi. Oni za sebe smatraju da su oni najodabrani, najodabrani ljudi. To njihovo, to njihovo vjerovanje potiče upravo iz ovih Talmuda. Kažu u Talmudu da je sjeme ne židova sjeme, baš izraz sjeme ne židova kao sjeme bilo koje druge životinje kao sjeme bilo koje druge životinje dalje kažu obaveza je svih židova da ulažu napore da spriječe sve ostale mimo židova u posjedanju u širenju vlasništva da bi vlast ostala i vlasništvo i metak ostao u židovskim rukama. Znači da se bore da ne dođe i ne dospije i metak u ruke drugih ljudi mimo židova. Zatim kažu da Allah subhanahu wa ta'ala nije stvorio židove, nestalo bi breketa na zemlji. Zatim kažu onaj ko napusti židovsku vjeru znači ko prihvati islam šta je on? on je kod njih pogana svinja kažu da su židovske duše židovske duše omiljene kod Allaha i poštovane kod Allaha subhanahu wa ta'ala a da su duše drugih ljudi kao i sve duše ostalih životinja i da liče še, da su šetanske duše i da liče i slične su dušama ostalih životinja. Svi nežidovi, svi nežidovi, znači njihove duše su šeitanske. I sliče dušama svih ostalih životinja. Dalje, kažu, nije greška i nije grije židovu da povrijedi čast nežidovke. Nežidovke, nije mu grije. Zašto? Zašto? Zato što su ostali ljudi mimo židova životinje, a između životinja ne važi ugovor. Tako ni žena koja je udata tuđa žena, to je za njih nevažeći ugovor. I on slobodno može povrijediti njenu čast. Zatim, židovi imaju pravo da siluju i napastaju nežidovke. Znači, nije im to krije. Zatim, zinaluk sa nežidovkom, sa nežidovkom, nema za njega šerijatske kazne kod njih nema za njega šerijatske kazne zatim nema pravo žena židovka da se žali ako njen muž počini zinalog sa nežidovkom makar i u porodičnoj kući makar i u porodičnoj kući sve je ovo talmud sve je ovo talmud sveti tekst nepovredivi tekst nema ga pravo niko promijeniti čak ni Allahovom naredbom zatim dakle to je otprilike ono što se tiče njih i njihovog odnosa sa, sa nežidovim svakako da to nije za nas čudno nije za nas čudno jer Allah subhanahu wa ta'ala kad govori o njima kaže da među njima ima onih koji će ispuniti svoj dakle emanat, a ima i onih koji neće ispuniti kad bi im dao makar dinar jedan zašto zalike bi annahum qalu laysa alayna fil ummiyin sabil zato što oni kažu nemamo mi nikakve obaveze dakle nema i nikakvih zakonskih prava kod nas umijun. ko su umijun? laysa alayna fil ummiyin sabil ko su umijun? Umijun su nepismeni Ko su za njih nepismeni? Svi ostali mimo židova, a u pr na prvom mjestu, na prvom mjestu, Arapi i muslimani. Zašto? Zato što je Muhammed sallahu alaihi wa sallam nebij umij nepismeni poslanik. Ste razumili, braći? Znači, nemaju nikakvog prava zato što su nepismeni, oni su van zakona, oni su van zakona, Lejsa alejna fil umijine sebil Uvaja kuluna ala Allahi il kedibe wa umjanem I govori laž Lažu na Allaha subhanahu wa ta'ala a znaju Znaju da nije tako Da im Allah subhanahu wa ta'ala nije tako propisao Lažu na Allaha a znaju Zatim njihovo vjerovanje Njihovo vjerovanje O šta će biti sa židovima na ahiretu A šta će biti sa ostalim? Kroz Talmud svakako u poređenju sa onim što kaže Kur'an o tome. Oni svakako kažu da je džennet i sva blagodati koje Allah subhanahu wa ta'ala stvorio na, na ahiretu, to je specijalno za njih. Specijalno za njih. I Kur'an spominje njihovo i kaže وقالت اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان وقالوا len jedhul al džennete illa men kane huden au nasar. I kažu, niko neće ući u džennet osim ko bude žido. I ovdje Allah spomenuje, Allah subhanahu wa ta'ala spominje i kršćane, da isto tako kažu. Au nasara. Ili kršćani. Tilke emani juhum. To su njihove puste želje. Kul hatu burhanekom. Dajte dokaz in kuntum sadiqin. Ako istinu ako istinu govorite. Znači Allah subhanahu wa ta'ala i ulaž utjeruje zbog toga što tako govori. Zatim židovi zaista su bili, dakle, sinovi Israilovi, Allah subhanahu wa ta'ala ih je odabro, bio odabro i dao im brojne blagodati, i dao im brojne blagodati. Međutim, kad su oni na te blagodati uzvratili nepokornošću, onda su ostali, onda su ostali prokliti. Kad im je Allah subhanahu wa ta'ala dao da im dolaze poslanici, stalno im dolaze poslanici, stalno im stiže uputa i opomena. Kad im je Allah subhanahu wa ta'ala slao poslanike sa muđizama koje su gledali svojim očima. Kad su nakon svega se odmetnuli, Allah subhanahu wa ta'ala ih je prokleo. Kad su nakon svega toga I kad, je, i kad su im poslanici dolazili poslije Musa a.s. i nakon što su vidjeli sve muđize i prešli preko mora i jeli ptičije meso i kiša im medena padala, nakon svega došli su u situaciju da su ubijali Allahove poslanike koji su ih poslije pozivali da slijede knjigu koja je objavljena Musa a.s. Dakle, to su ubice poslanika To su oni koji se o poslanicima ružno izražavaju. Kažu za Isa a.s. u svojim talmudima da je dijete zinaluka. Audu bilje. Da je dijete zinaluka. I da je njegova majka, Merijem, da je njegova majka Merijem zanijela dakle za, začeće njegovo je bilo dok je ona bila u nečistom stanju i da je on zbog toga jel takav kakav je bio zabludnik onaj koji je odvodio u zabludu i tako dalje i da je bio ahmak i tako dalje sve najgore su o njemu govorili i govore da su ga ubili i razapili i govore da su ga ubili i razapili Allah subhanahu wa ta'ala ističe njihovu osnovnu osobinu da oni krše ugovor i zavjet koji daju. Pa kaže فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَا Sve spominje njihove osobine. I zbog njihovog kršenja zavjeta koji su dali. I nevjerovanja u Allahove ajete. U Allahove znakove. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَا I zbog toga što su ubijali poslanike bi gajri hak wa kaulihim kulubuna gulf i što govori naša srca su otvrdla bel taba Allahu alaiha bi kufrihim fela yuminuna illa qalila nije nego je njihova srca Allah zapečatio zbog toga što su nevjerovali što nisu vjerovali i neće pa od njih nije ni ostalo nego mali broj da, da vjeruje وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما zbog njihovog kufra i ogromne potvore koju iznose na Merjem i protiv Merjem. وقولهم inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam i zbog njih onoga što kažu mi smo ubili Isa sina Merjemovog Rasul Allah Allahovog poslanika dakle ističu i znaju da je Allahov poslanik ali da su ga oni ubili إنا قتلنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه نيسو كان يوبلين رازابيل ولكن شبه لهم نما يسسامو بريتشينل نما سامو بريتشينيل وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع ظن زايستا أوني كويسة أكوتو غارازيلازي i oni se sami razilaze jesu li ga ubili, nisu li ga ubili, šta su uradili nemaju nikakvog znanja od toga osim što nagađaju I oni samo nagađaju ništa sigurno znaju ne znaju uama kataluhu jakina a sigurno ga nisu a sigurno ga nisu ubili zatim kakav je njihov odnos prema poslaniku Muhammedu sallahu alaihi wa sallam Kašu, Isa sin Merjemin je lažov. Ako je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem priznu Isa, priznu lažova, onda je i on lažov kao i on. Ste razumeli? Znači, po njima je poslanik sallallahu alaihi ve sellem Muhammed priznavajući Isa alaihi ve sellem priznu lažova, a onaj ko prizna lažova i povjeri lažovu i sam je i sam je lažov. Dakle, to je njihov odnos prema Muhammeda sallahu alaihi wa sallam kažu mi smo htjeli da ubijemo i ubili smo onog prvog lažova Isa alaihi salam zato je naša obaveza da ubijemo i Muhammeda da ubijemo i Muhammeda sallahu alaihi wa sallam i zbog toga su i njihovi pokušaji ubijstva Muhammeda sallahu alaihi wa sallam i mnoge druge i mnoge druge stvari. Ima čak knjiga, čitava knjiga, koja se zove Sramote Talmuda ili Bruka Talmuda na arapskom jeziku, u kojoj je jedan od, od učenjaka skupio sve ove visere, čitava knjiga o, o Talmudima. Kažu danas, židovi današnji, šta kažu? Kažu da se Allah subhanahu wa ta'ala kaje što je stvorio palestince. Allah subhanahu wa ta'ala se kaje što je stvorio palestince. Zatim su u više navrata, dakle, radili nešto što čiji je cilj, dakle, da, da krajnje izazovu, izazovu gnjev muslimana. Zamotali su jednom prilikom svinsku glavu u listove od mushafa u listove od mushafa i napisali sa, na tim listovima Muhammed i ubacili su to u mesečidu laksa. Zatim su, kao što znate, zapalili jednom prilikom mesečidu laksa, zatim su na zidovima nacrtali svinju i na tom crtežu napisali ime Muhammeda sallahu alihi wasallam. Kad je se to desilo, jedan od ajja u arapskom svijetu je rekao radujte se, radujte se, niko nije zario u čast i ponost i dostojanstva i dostojanstvo Allahovog poslanika Muhammeda sallahu alaihi wasallam a da ga Allah još na dunjalku nije kaznio i porazio a da ga Allah još na dunjalku nije kaznio i porazio ono što treba zaključiti nakon svega ovoga znači naše neprijateljstvo sa židovima nije političke prirode. Jer da je pitanje politike, već bi se do sad nekakav sporazum postigo. Zar ne? Već bi nekakav politički dogovor postigla. Međutim, moramo shvatiti da je naš razdor između nas vjerski. Pitanje akide, pitanje naše vjere. Mi ih ne mrzimo zato što su osvojili dio naše zemlje Dakle, nije to razlog. Nije to razlog. Nego, ono što je razlog naše mržnje je daleko veći od toga. Daleko veći od toga. Dakle, njihov odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala je osnovni izvor naše mržnje prema njima. Njihov odnos prema našoj vjeri je osnovni uzrok naše mržnje prema njima. Njihov odnos prema muslimanima, prema muslimanima, našoj braći muslimanima koji ju dano noćno ubijaju je izvor naše mržnje prema njima. Njihov odnos prema svetom haremu, svetom mjestu, kudsu, je izvor naše mržnje prema njima. I tako dalje. Ono što se događa svakako u Palestini ne smije ostati nezapamćeno. I ne smije ostati i proći mimo nas da mi to ne ne zapažamo i ne pratimo i ne pamtimo i da tome ne podučavamo svoju djecu i da im ne prenosimo njihovo ponašanje njihovo ponašanje njihovo korištenje najsavremenije oružja protiv golorukog svijeta i goloruke djece dakle najsavremenije oružje protiv goloruke djece zatim njihovo korištenje raketa kojima često gađaju pojedinca tako da raketa pogodi čovjek direktno jedno da se ne može poslije razaznati ni sakupiti ostaci njegovog tijela zatim korištenje bojnih otrova bojnih otrova zatim njihov odnos i korištenje oružja sa prigušivačima, tako da kad neko bude povrijeđen od ljudi da se ne primijeti da ne može ni zvati u pomoć čak i onda kad uspije uspije doći kola prve pomoći oni pucaju i na i otvaraju vrat, vatru i na auta koja su obilježena da su auta prve pomoći često pucaju na auta u kojima je žena na porođaju na porođaju i dešavalo je se da ubiju majku koja je na porođaju i da rodi da rodi u autu da je ubiju i onda da ubiju i bebu tek rođenu bebu zatim drugi zločini koje ste imali priliku vidjeti vidjeti neki su neki su ovaj, Allah subhanahu wa ta'ala je dao da se neki, neki te scene uslikaju i te slike su obišle svijet obišle svijet i one trebaju da ostanu dobro zapamćene sa naše, sa naše strane i da te slike zapravo trebaju da skinu sve, sve zastore sa, sa naših očiju i onda kad neko počne govoriti o ugroženosti židova i o njihovim patnjama u drugom svjetskom ratu da odmah znamo šta mu je cilj šta mu je cilj i da odmah te scene zaboravljamo da se, a da se skoncentrišemo na ono što oni danas ono i danas radi zatim što se isto tako često otkrivalo da se u specijalnim kazanima za vodu znači bazenima za vodu pronalažena su hemijska sredstva odnosno hemijski otrovi koji se miješali sa tom vodom, a imali su za, za cilj, dakle, da obesplode žene palestinke. Žena koja duže vrijeme pije takvu vodu, jednostavno nakon izvjesnog vremena prestane biti sposobna i postaje nerotkinja. Postaje nerotkinja, da bi na taj način spriječili povećavanje broja muslimana. Dakle, nakon svega ovoga, nakon svih ovih musibeta o kojima govorimo i nakon ovog opisa o židovima, mi moramo istaći da mi, kao ahlu sunna wal džama'a, vjerujemo da Allah subhanahu wa ta'ala ne stvara nikad apsolutno zlo. Allah subhanahu wa ta'ala šta god stvori, bez obzira koliko u našim očima izgledalo zlo, ima u sebi dobra, nosi sa sebom dobro. Nosi sa sobom dobro. Znači Allah subhanahu wa ta'ala ne stvara, nikada ne stvara apsolutno zlo. Da stvori nešto u čemu je apsolutno zlo. Nema takvo nešto. Nema takvo nešto. Čak kad kažem Allah subhanahu wa ta'ala stvorio šeitana, ni u stvaranju šeitana nije apsolutno zlo. Jer i u teme ima puno hajra za one koji se budu tražili zaštitu kod Allaha subhanahu wa ta'ala od šeitana i ne budu se pokoravali pokoravali šeitan je li tako? ste razobili o čem govorim tako isto ovo pitanje i ovo zlo koje je zadesio ummet ovo zlo koje je zadesilo ummet i ovo što se događa islamskom ummetu nije apsolutno zlo u tome ima i te, u tome ima puno hajra prije svega kroz sve ove događaje i kroz ovaj dugi niz godina muslimani se osvješćuju i postaju svjesni, postaju svjesni da je jedini način rješavanje problema sa židovima džihad. Da sa njima nema ugovora i da je istina ono što Allah subhanahu wa ta'ala za njih kažu da su havane. Da nikad se ugovora ne drže. Zatim, da kroz ove probleme sa židovima propadaju sve zastave koje su bile dignute u islamskom ummetu kao što su zastave koje, pod koje se pozivaju Arapi kao nacion, nacionalna skupina nacionalističke zastave zatim dave razne patriotske patriotski nekakvi pokreti nacionalistički pokreti u arapskom svijetu demokratski i svi drugi džahilijetski pokreti u arapskom svijetu propadaju propadaju upravo na problemu na problem sa židovima i sve više dolazi do izražaja do izražaja jasnoća islamskog stava i ispravnost islamskog stava i jasnoća islamske islamske dave u poređenju sa, sa ostalim oni koji pozivaju u razne partije patriotske, državne demokratske kad govore o ovom problemu i iznose rješenje i zamišljaju svoj zamisao o problemu sa židovima vi ćete vidjeti da je priča duga i zamršana priča duga i zamršana kad iziđe predstavnik ili neki neki od ministara iz palestinske vlasti zvanične na televiziju i počne govoriti o problemu ispadne da je problem tako komplikovan i nerješiv kad ne, neko iz drugih patriotskih pokreta u, islam, u, u čitavom islamskom svijetu izađe i govori o tom problemu, izgleda da je teško. Kad izađe da govori predstavnik džihada, islamskog džihada, u dvije rečenice kaže sve u čemu je problem. I vidi se kako je islamski stav jasan i istinit. Istinit, znači dolazi to do izražaja. Zatim, jednostavno muslimani se nakon dug, dugih pasivnosti podučavaju, jednostavno na iskušenjima se peku i dolazi do izražaja, do izražaja nezamisliva hrabrost. Nezamisliva hrabrost. Da goloruka djeca s kamenicama s kamenicama gađaju naoružane vojnike. Čak snimak, većina vas je vidjela snimak, gdje naoružan vojnik trči za djetetom progoni dijete progoni ga, progoni, trči za njim sve dok dijete više izgubilo nadu da može pobjeći stane, okrene se uzme kamenicu i onda vojnik stane okrene se i počne bježati i dijete ga malo sa kamenicom goni, a on nosi pušku i bježi ko želi pogledat zadužujem Hamzu da pripremi taj snimak skine sa sa internet Dakle, dolazi jedna nova generacija koja se peče u tim problemima, koja, kod koje se razvija ta neustrašivost i hrabrost. Zatim, polako umet sazrijeva, onako kako poslanik sallahu alaihi vselem upisuje, mu'mine, da su methelul mu'minine, fi tawaddihim, wa ta'atufihim, wa tarahumihim, ke methel jesedil wahid, i da šteka minhu udbun, tada'a sa'irul jesedi, bil huma wa sahar sehar. Teda'a lehu sa'irul džesedi huma wa sahar Znači, da su vjernici, da je primjer vjernika kao u njihovoj međusobnoj ljubavi i međusobnom saosjećanju i samilosti kao primjer jednog tijela. Kad se razboli jedan njegov dio, čitavo tijelo čitavo tijelo se uznemiri povisi se temperatura jel, i nesanica. I na taj način izražava i ostalo tijelo i ostalo tijelo osjeća tu bol sa njim. Ovo, ova zajednička bol se ispoljava na razne načine, na razne načine i ona je vidljiva i ona je vidljiva i sve više vidimo zabrinutost muslimana čak i onih na kojima se, na kojima se svana ne može primijetiti njihova privrženost vjeri, čak i oni sve češće na svojim svakodnevnim sjelima razgovaraju i raspravljaju o problemu muslimana, muslimana u Palestini. Ono što najviše zabrinjava židova je upravo ta jasnost islamskog stava. I to ih najviše je zijeti. Zato kad su čuli onu poznatu kasidu Hajber, Hajber, ja Jehud Džejiš Muhammed Seufe Jehud hajber, hajber, o židovi, vojska Muhammedova će se vratiti. Piše jedan od njihovih, kaže, znate li vi šta to znači? Vi pojma nemate u kakvu smo se mi situaciju doveli. Kaže, nemojte misli da, on, da onaj koji ovo rekao, da misli da će doći Muhammedova vojska iz Gaze, iz, sa zapadne obale. Ne, nego će vam doći Muhammedova vojska sa svih strana svijeta jer je to sve Muhammedova vojska. Dakle, taj islamski stav da problem Kudca i Palestini nije problem Palestinaca nego ummeta je najveća i najbolnija tačka za židove. I zato oni uporno žele da to odbace i spriječi sve oni koji o tome govore na taj način, a žele da predstavi da to bude problem između njih i palestinaca, pa će oni to onda lahko, a neće ni tad lahko, riješiti. Zatim, sve su slabiji i sve manje izvijesni i sve manje odjeka imaju oni koji pozivaju miru sa židovima. I više niko ne vjeruje u taj mir. Osim možda Mahmud Abbas. Jer on želi da potpiše sa njima nešto. Ali niko više od palestinaca u njihovom javnom mjenju ne vjeruje u taj ugovor. I u mir sa židovima. Niko. Niko. Znači neprihvatljiv. Taj mir postaje neprihvatljiv kod, kod muslimana i to je jedna velika korist. To je jedno veliko i ogromno otrežnjenje. Ogromno otrežnjenje. Dakle, bez obzira na sve, još moramo napomenuti nakon svega ovoga, kad se govori o ovim događajima, o židovima, prije svega se može dugo govoriti. I mi ćemo, inša Allah, u narednom periodu pokušati govoriti o njihovim osnovnim osabinama, njihovim osnovnim osobinama da bi se tih osobina njihovih sačuvali i nastaviti govoriti o putu kojim su oni skrenuli da i, i porediti ga sa putevima onih koji su danas u islamskom umetu skrenuli i vidjeti da je to isti isti put. I da mi praktično, zašto Kur'an toliko govori o židovima? Kur'an, Allah subhanahu wa ta'ala nam iznosi živi primjer, iznosi nam tuđe iskustvo kako su prije ljudi zalutali, pa nemojte vi tako zalutati. I pored toga vidjet ćete da su, da je veliki dio ovog ummeta na isti način skrenuo sa pravog puta, putem, na isti metodom i isti način na koji se, na koji se to dogodilo kod židova. Ovdje napominjemo, dakle, da bez obzira na sve ovo, mi moramo znati da ono što nas je zadesilo, što je zadešava ovaj umet, da je to plod, plod naših ruku, da je to plod našeg odnosa prema Allah subhanahu wa ta'ala. Ne bi Allah nepravedno doveo židove u Palestinu da ugnjetavaju muslimane. Ne, muslimani su to svojim odnosom prema Allah subhanahu wa ta'ala i svojim ostavljanjem i napuštanjem vjere i svojom vjerom u razne druge nacionalističke, komunističke i druge ideje su navukli Allahu Allahu srđbu na sebe pa je Allah subhanahu wa ta'ala to dao isto tako kad to znamo onda trebamo znati da se neće stanje ni promijeniti sve dok se umet ne promijeni tako da su najopasniji za ovaj umet oni koji se uporno trude da se ništa ne promijeni da sačuvaju stanje kako jeste oni kojima paše trenutno stanje, oni su opasni za ovaj umet. Jer umet je ovako kako jest zato što je takav i mora se mijenjati. Svi oni koji su protiv tih promjena i usporavaju, usporavaju ih i pojavljuju se kao kamen spoticanja na putu tih promjena, zapravo su, dakle, doprinose da se ove patnje umeta produžavaju. Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna Allahe la yugayru ma bi qavmin hatta yugayru ma bi anfusi Allah subhanahu wa ta'ala neće promijeniti stanje jednog naroda sve dok se on ne promijeni sve dok se on ne promijeni hoćemo da se ne događa ovo što se događa moramo se promijeniti hoćemo da nas opet četnici za koju godinu nekolju moramo se promijeniti hoćemo mi da se vratimo u Beograd i da sagradimo 400 umjesto onih 200 koje su bila džamija, moramo se promijeniti. Jer oni koji su napravili onih 200 džamija u Beogradu, nisu bili kao oni koji su protirani iz Beograda nad čijim glavama su srušene te džamije. Te dvije generacije sigurno nisu bili iste. Možete li zamisliti tu razliku? Oni koji su došli u Beograd i podigli 200 džamija, nisu isti kao oni muslimani koji su poniženi protjerani iz Beograda. E oni koji hoće sada da dođu u Beograd i da tignu 200 džamija ponovo, ne mogu biti ovakvi kakvi jesu. Moraju se mijenjati. Moraju se mijenjati. Umet se mora, mora mijenjati. Isto tako i blagodati. Allah subhanahu wa ta'ala ni blagodati neće koje je dao promijeniti sve dok se oni kojima je ta blagodat data ne promijene. Znači ne pokvari. Znači ne pokvari. Isto tako moramo imati na umu da pomoć dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. I da ne očekujemo da će Allah subhanahu wa ta'ala dat pomoć preko ujedinjenih nacija, preko snaga mira, i tako dalje. Ne. Allah subhanahu wa ta'ala neće, jedan od osnovnih šartova Allahove pomoći je da se samo od njega traži. Znači da se samo od njega traži. I da bude tevhid osnova traženja te pomoći. Da bude tevhid Allahovo jedinstvo, vjerovanje u Allahovo jedinstvo i u Allahovu svemoć osnova traženja te pomoći. Znači ne smije se pomiješati zastava islama i stat uz nju još nekakva druga. Ne, samo zastava la ilaha illa mora sama biti pa će onda stići Allahova, stići Allahova pomoć. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala li ehleke men heleke an bejine wa jahja men hajje an bejine pa onda nek propane ko će propast i nek poživi ko će poživjet jasno znači nek bude jasna stvar što mi kažemo u našem jeziku, evo, pa kom opanci, a kom ovojci. Znači da bude čista i jasna situacija. Čista i jasna situacija. A mu'min nikad nije gubitnik. Mu'min nikad nije gubitnik. Ili šehadet, ili pobjeda Nema treće mogućnosti. Nema treće mogućnosti. Dok je mu'min jedino je gubitnik kad traži pomoć od ujedinjenih nacije. Isto tako treba napomenuti kad se govori o ovim problemima da mi zaostajemo u jednom odvađiva odvađiva gdje čime nas je Allah subhanahu wa ta'ala obavezu a to je Allahu Allahova naredba kaže Allah subhanahu wa ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair i pripremite protiv njih koliko god možete snage i konjice. Znači, zaostajemo u svijesti o potrebi pripremanja. وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ كُوَ وَمِنْ رِبَاتِ الْحَيْرِ I pripremite protiv njih koliko god možete snage. I konjice. Nije Allah subhanahu wa ta'ala rekao, morate protiv njih imati atomsku bombu. Nije nego koliko možete. Koliko možete snage, toliko pripremite. I konjici. Zašta? Turhibune bihe adu aduvakom. Da njime, tom snagom i konjicom zaplašite Allahovog neprijatelja i vašeg neprijatelja. Vašeg je Allahovog neprijatelja. La ta'alamunahum Allahu ja'alamun. Vi njih ne znate, dakle da zaplašite, عدو الله وعدوكم وآخرين min dunihim i druge mimo njih da zaplašite vaše i Allahove neprijatelje i druge mimo njih la ta'lamunahum Allahu ja'lamuhum vi ih ne znate mimo njih vi ih ne znate Allah ih zna Allah ih zna وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم a što god uložite na Allahovom putu, bit će vam isplaćeno. Juefe i lejku. Nemoj se bojati. Što god uložiš na Allahovom putu, bit će ti isplaćeno. Bit će ti nadoknađeno. Juefe i lejkom. Wa antum la tudlamun. I neće vam nepravda biti učinjena. Ako vi ustanete i koliko god možete date na Allahovom putu i pripremite koliko god možete snage i konjice, neće vam nepravda biti učinjena. Allah subhanahu wa ta'ala će vam sve nadoknaditi. Sve nadoknaditi. Zapravo kad ulažemo, ulažemo sebi. Ulažemo sebi. Zato nas Allah subhanahu wa ta'ala doziva da se odazovemo Allahu i poslaniku kad nas poziva onome što će nam život obezbijediti a to je upravo džihad na Allahovom, na Allahovom putu. Na kraju, ovo vrijeme do jace, inša Allah, ostavljamo za, ako ima pitanja, za zikr, da se promijeni abdest, da se malo osvježite. Prije toga upućujem do Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne našu braću koja su u teškoj situaciji, širom svijeta, a posebno našu braću u Palestini, da pomogne braću muđahide da ujedinje njihova srca i saf onih koji su stali i ustali u borbi protiv židova i molim ga subhanahu wa ta'ala da učvrsti nas na pravom putu i da nas učini od onih koji se neće kolebati u svom radu i žrtvovanju na Allahovom putu. Ovdje ima jedno pitanje. Kaže, židovi očekuju nekog njihovog poslanika, možda držala, i za njega se pripremaju. Pravi dvorac, institut za crvenu kravu. Šta vi znate o tome? Znači, ovaj Sulejmanov dvorac koji oni želi da po podignu, je to ta priprema. Zapravo, u Teuratu i postoji obećanje. Još Musa, alaih salamu, Allah subhanahu wa ta'ala je obećao da će im doći poslanik, spasitelj. Doće im poslanik, doće im poslanik, Mesih, a to je Mesih Sihin Merjamin, i doć, doće im isto tako spasitelj. Taj poslanik koji im je trebao doći je Isa a.s. kad je došao, oni su ga odbacili. Isa a.s. je najavio poslanika izbavitelja i spasitelja, Muhammeda sallahu ve wasallam, oni su i njega odbacili. Kad su odbacili i jednog i drugog, ostalo im je da i dalje čekaju obećanog poslanika i spasitelja. je l' tako? I onda će im Allah subhanahu wa ta'ala poslat deđala koji će ih sve zavesti sa pravog puta. I onako, dakle, kad su odbili Allahovu uputu, onda će im Allah dati ono što hoće ono što čekaju, evo vam sad, evo vam sad deđal. To je ono što ukratko se može o tome reći. Svakako oni imaju i ovo vezano za crvenu kravu, dugu jednu ovaj, priču o toj crvenoj kravi koja treba tek da se rodi, onda oni nagađaju jel se rodila, nije se rodila, pogađaju, eno je u Londonu, kaže, priprema se, raste, ali ta u Londonu izgleda oboljela od ludila, tako dalje. Znači ima tih, tih priča. Upravo zbog toga El Bejan, koji izlazi u Londonu, arapski jedan list, dobar list ima ovdje, a prije se prodaje, 99. E, godine, krajem 99. godine u par brojeva je bila jedna studija o toj njihovoj teoriji o toj crvenoj kravi i o, o očekivanom tom ovaj, očekivan, očekivanje tih događaja i oni su bili planirali planirali kako je u njihovim planovima bilo da 2000. godine sruše mjesečit laksa zato su dotad već bili iskopali mnogo tunela ispod njega i očekivali dakle da, da i bili se pripremali da sruše mjesečit laksa nisu dakle ispunili taj, taj plan u roku za za taj Sulejmanov dvorac oni su već pripremili kamenje.